Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. dahil sa mundong hindi natin lubos na alam kung ano meron. Ito ang kasindak-sindak sa 92.3 News FM, Radyo 5. Kailangan natin magdasal upang tayo ay gabayan. ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Gabayan niyo po kami palagi at iba naman sa amin na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Salamat po sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagkakalob ng araw-araw ng biyaya. Salamat po sa lahat ng pagpapala. lalakasin ang katawan at gagawing malikhain ang sarili. Mamaya, may sekreto kayong malalaman. Ang smartphones natin ay napapasok pala ng CIA para umispiya sa atin. Iuulat ang pagbubulgar na ito, abangan. Duwending pinaglaruan ng isang babae. Ano ang pag-aaral na natuklasan? Alamin. Lalaki nakakita ng extraterrestrials naging biktima ng pambubuli nang ayaw maniwala sa kanya. Balikan ng kwento. Pinakamalaking bahay ng putakti sa mundo natagpuan sa China. Bagong teknolohiya para mahigop natin ang libreng energy sa paligid at makaiwas sa bayarin sa kuryente, isisiwalat. Isdang naglalakad sa gubat at nabubuhay sa hangin kahit walang tubig, na diskubri sa Himalayas, iuulat mapang nakaukit sa malaking tipak ng bato sa Russia, gawa ng aliens. Kung bakit, sasagutin. Sampung pagkaing mabisa laban sa kanser iisa-isahin ang tabayanan. Lahat ng mga tanong tungkol sa panaginip at kababalagan sasagutin at abangan ang horoscope ninyo sa linggong ito. Sumama na kayo. Pasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa dako paraon. Marami na ng taong interesado sa mga herbal plants para manatili ang kanilang health and wellness. Kapag maayos ang kalusugan at mabuti ang kalagayan ng pangangatawan, malusog rin ang isip at kapakipakinabang. Nagiging malikhain ang tao. Pero mahirap panatilihin ang ganito para sa marami. May elemento kasi na kailangang bantayan ng diet at piliin ding uh, mabuti ang pagkain Pipilitin din kainin kahit na ayaw natin ang pagkain. Ngunit huwag magalala. May iba palang paraan para ma-achieve ang ganitong layunin na hindi umaasa sa herbal plants o anumang gamot kundi mula mismo ito sa ating sarili. Natuklasan sa isang pag-aaral na ang tamang buntong hininga ay nakadaragdag sa well-being ng isang tao. Sa ginawang eksperimento nakitang nare-relax ang tao sa tamang paghugot ng hininga. Nababawasan ang stress dahil naapektuhan ng brain waves sa ganitong ehersisyo. Simple ang ginawang eksperimento pero epektibo. Huhugot ng malalim na hinga ang tao papasok sa kanyang diaphragm. Dalawang segundo itong pipigilan at apat na segundong unti-unting ilalabas ang hangin mayroon daw tayong tinatawag na alpha, theta, and delta waves sa ating paghugot ng hininga at pagbuga ng hangin. Sa normal na sitwasyon, ang tawag ay beta state. Ito ang kalagayan na aktibo ang ating isip at alerto tayo sa paligid. Kaya sa kalagayan ganito ang tao ay mula sa pagiging kalmado, umaabot sa pagiging stressed. Kailangan ngayon ng deep breathing para ibaba ang wave frequency sa utak. Kapag ginawa ang tamang deep breathing, nagiging alpha state ang sitwasyon at nababawasan ng stress kumpara sa beta state. Kapag patuloy ang ganitong ehersisyo, nakakamit ng tao ang theta state o nagiging mas relax ang tao. Sundan po natin. Stress tayo sa normal na sitwasyong beta state. Kapag may tamang deep breathing, napapalitan ng beta ng theta state. Madalas na nakakamit ng tao ang theta state kapag siya ay nagsishower. Ang marahan at nakakikiliting haplos ng tubig na maligamgam sa ating ulot katawan ay nagdudulot ng relaxation. Kapag narating na ang rurok ng theta state habang naliligo, umaabot ito sa tinatawag na ibang level, ang delta state. Sundan natin. Mula sa beta, naging theta, at ngayon ay naging delta state na tayo. Dito sa delta state ay lumalalim ang ating diwa at nagiging susi para makabuo ng mayayamang ideya. Kaya huwag daw masurpresa kung sa pagsashower ay madalas na nasasagot ang maraming tanong natin o kaya ay madalas na nakakaisip tayo ng mas mahusay ang Delta State ay madalas na nangyayari sa mga sanggol. Pinakamataas na uri ng relaxation na kaakibat ng mahimbing na tulog. Pagkasilang hanggang dalawang taong gulang, ito ang madalas na nararanasan ng mga sanggol. Kaya rin naman pala, wala tayong naaalala kung gugunitain ang edad nating isa o dalawang taong gulang. Sumatotal, sa tamang rhythm pattern, marirelax tayo lalakas ang konsentrasyon, yayaman ang pagkamalikhain at maraming problema ang masusolusyonan. lahat tayo'y walang katiyakan kung ligtas nga ba sa cancer o hindi. Isa itong taksil na karamdamang tunay na kasindak-sindak kapag natuklasan natin gumagapang na pala sa atin. Ang mabuting balita, hindi tumitigil ang siyensya sa pagtuklas ng mga panlaban sa kinatatakutang salot na ito sa ating katawan. Huwag mabahala. May bagong paraan muli na nasa liksik ang agham para lalo pa nating maiwasan ang cancer. Narito ang ulat na ihahatid ni Dea. Mula ito sa panulat ni Sayer G sa blog na Wake Up World. Sa loob daw ng tatlong dekadang pananaliksik, nagbunga ang hirap ng ilang siyentipiko at nasagot ang tanong na ito. Ano ang pangunahing sampung pagkaing tunay na proteksyon laban sa cancer? Nagsimula ang hangaring manaliksik dahil napatunayang lubhang delikado ang makalumang paraan ng paggamot sa cancer ng tao. Sa makalumang paraan, pinupuntirya ang cancer stem cells sa pinakaugat ng malignancy. Pero ang cancer cells na ito ay lumalaban din naman sa chemotherapy at radiation treatment. Kaya kadalasan ay dumarami o Lumala- lumalago pa ang cancer ng pasyente. At dahil dito, hindi na raw ethical ang conventional na paraan ng mga oncologist. Kaya may alternatibong paraan na inilabas ang International Journal of Molecular Sciences. Ito ang Phytochemicals as Innovative Therapeutic Tools Against Cancer Stem Cells mayroong daw sampung natural na substances na nagpapakitang mabisa dahil ang mga ito ay chemopreventive dietary agents laban sa cancer stem cells. Una, ang epigallocatechin 3 gallate o EGCG. Ito yung green tea extract. Ikalawa, curcumin, the primary pylophenol in turmeric root. Yung sa luya to, no? Resveratrol yung ikatlo, a phytochemical found in grapes, peanuts, Japanese knotweed. Aba, ito yung ininom mo, Chunks, na gawa ng Royal Business Club. Correct, Ang correct. grape seeds extract at saka yung uh, kanilang uh, royal coffee. Oh, yan. Nakawento ko lang ano yung pag-inom ko ng grape seed, mm-hmm. nailigtas yung buhay ko nung 3 years ago, hindi ba? Yan, napalakas Ika-apat, yung dugo ko. Importante daw substance na lycopene a red carotenoid found in watermelon, pink grapefruit, and tomatoes. Ikalima, pomegranate extracts. Ikaanim, luteolin, a, flav a flavonoid found in peppers and various green vegetables. Ikapito, genistein, a cytochemical found in soy, red clover, and coffee. Ikawalo, piperine, a cytochemical found in black pepper. Ikasyam, beta-carotene. Ito, an orange carotenoid found in various vegetables. At ikasampu, sulforaphane, a sulfurous cytochemical found in cruciferous vegetables. Sabi pa sa isinulat ni Sayer G, ang pagkakatuklas ng cytochemicals ay paraan para piliin nila ang pag-target sa cancer stem cells na naging daan para sa makabagong cancer treatment. Sa ngayon kasi ay highly toxic o nakalalaso na raw ang ginagamit na synthetic anti-cancer drugs sa ating organs. Ito rin pala ang dahilan kaya humihina ang immune system ng mga pasyente na may cancer. Ang synthetic anti-cancer cancer drugs na nakalalason. Para po higit ninyong malaman ang sampung natural na gamot kontra sa cancer, i-upload namin ito sa Kasindak Sindak Facebook page. Manaliksik po kayo para lubos na mabatid ang kahalagahan ng sampung ito. Ulitin natin. Una, yung Epigalio catechin 3 galliate, a green tea extract. Ikalawa, curcumin, the primary polyphenol intermeric root. Ikatlo, resveratrol, a cytochemical found in grapes, peanuts, Japanese knotweed. Meron yan yung Royal Business Club, yung grape seed extract at saka yung royal coffee nila, naglalaman ng naturals na substance na ganun. Ikaapat ang lycopene, a red carotenoid found in watermelon, pink grapefruit, and tomatoes. Ikalima, pomegranate extracts. Ikaanim, luteolin, a flavonoid found in peppers and various green vegetables. Ikapito, genistein, a cytochemical found in soy red clover, and coffee. Ikawalo, piperine, a cytochemical found in black pepper. Ikasyam, beta-carotene, an orange carotenoid found in various vegetables. At panghuli, sulforaphane, a sulfurous cytochemical found in cruciferous vegetables. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan po lumugar, i-text ang pangalan at address 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok kaya ngayon eh, esensado na sila. Huwag kayong umatras kung gusto niyo umunlad. Marami na kami nakita na umasenso, sumama kayo. I-text ang pangalan 0920-903-0601. Tatawag po sa inyo ang kasama nating si Benedict Agabao, para tayo magkakaugnayan lahat. Ano? Ulitin natin, 0920-903-0601. I-text ang pangalan at lugar kung saan kayo nakatira. Huwag naman eksaktong address, yung lugar lang para alam ni Benedict Agabao kung paanong hahati-hatiin ang pakikipag-ugnayan sa bawat seminar sa inyong mga lugar. Sa October 16 hanggang October 18, nasa Royal Business Club Taiwan branch si Benedict ha may libreng seminar siya sa mga nais magnegosyo sa mga OFW dyan sa Taiwan. Ha? October 16 hanggang 18, Royal Business Club Taiwan Branch. Sa bantalang sa October 27 naman, araw ng Martes po ito, dyan lang sa Marikina pupunta si Benedict Agabao para sa seminar din ng Royal Business Club. Kung may nakikita kayong multo, may nararamdaman kayong sumasanib sa inyo ng masamang espiritu, kung mayroon kayong panaginip na hindi may paliwanag, kung nakatanaw man kayo ng UFO, kung inaakala ninyo may duwende o maligno sa bahay ninyo, ilike ang aming Facebook page, Kasindak da Sindak, at doon ay pwede kayong magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit man at nating aarukin ang lalim ng naiengkwentro ninyong kasindak. Sindak. Ang oras ay alas 10.27 ng gabi. Magpapara muna tayo ng mga paalala. Magbabalik pa tayo para sa marami pang kwento. Sa susunod, ang babaeng pinaglaruan ng The Wending Itim. nararamdaman mo lang dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. tingin parang isang ordinaryong dalaga lang si Mila. Pero nababalot ng kababalaghan at misteryo ang kanyang buhay at pagkatao. Matagal na ang kwentong ito sa amin. Mahal na araw nung nakarang taon nung unang sinaniba ng masamang spirito si Mila habang siya nasa kanilang bahay. Bayolente at nanlilisik ang mga mata ni Mila habang pinagtutulungan siyang kalmahin ng mga kamag-anak. Kakaibang mga salita ang kanyang sinasambit. Naglalaway at pinagpapawisan siya ng malamig. Nakahihindik ang kanyang itsura. Kumalaba lamang siya at napalis ang masamang espiritu na sumapi sa kanya matapos daw na bindisyonan ng pare. Ang buong akala ng lahat dito na magtatapos ang kalbaryo ni Mila. Ngunit Ilang araw lang ang lumipas, nabulabog ang kanyang pamilya nang bigla na lamang siyang magsisigaw sa kalagitnaan ng pagtulog. Sabi ni Mila isang maitim na anino ang bigla na lang dumagan sa kanya at nais siyang pagsamantalahan. Pilit siyang nanlaban kaya sinakal di umano siya ng malahalimaw na aninong ito. Akala nila isang bangungot ang nangyari kay Mila pero ilang beses na naulit sa kahimbingan ng kanyang pagtulog ang kanyang nararanasan. Bigla niyang nararamdamang may malamig na kamay na humaplo sa kanyang mga binti. At uh, habang unti-unti niyang nilalabanan ay pahigpit ng pahigpit naman ang pagkapit sa kanya. Hanggang sa siya ay namimilipit na sa sakit at nagpupumiglas na. Kung hindi siya gagambalain sa kanyang pagtulog ay ginugulo naman si Mila ng sinasabing masamang espiritu sa umaga sa pamamagitan ng pagsanib daw sa kanya. Makailang uh, ulit na sinaniban daw si Mila at sa tuwing mangyayari ito ay naglalaway siya at pinupunit niya ang kanyang damit. Nang ipatawas siya sa isang albularyo, sinabi nitong pinaglalaroan si Mila ng isang itim na duwende at gusto siyang pakasalan upang dalhin sa mundo ng mga engkanto. Naniniwala kami na totoong may kaluluwa ang tao kaya may mga kaluluwang gala o multo sa ating paligid. Pero kung Philippine mythology na katulad ng paksa nating duwende, hindi kami kumbinsido. Dahil kami naman ay nasa pag-aaral ng paranormal sa pangangasiwa ni Adam Reyes. Isa po siyang metaphysics professor at malalim ang kaalaman sa paranormal na bagay. Iba ang pakahulugan namin sa nangyari kay Mila. Ibibigay namin ang papyaw kung ano ang uh, ibig sabihin ng somnambulism. Sa layman's term, ito ay sleepwalking. Pero may mas malalim pang mga estado ang somnambulism. At ito ang nangyari kay Mila. Una, ang pagsambit ng mga salitang hindi niya alam. Ang tawag dito ng physical researchers ay monoidic somnambulism, isang automatic behavior bunga ng hysteria. Ang hysteria ay madalas na nangyayari sa mga taong may multiple personality na hindi rin naman nila alam. Kaya may automatic speaking na naganap kay Mila dahil marahil sa multiple personality niya. Ikalawa, may dumagan daw sa kanya na halimaw habang tulog hanggang sa nararamdaman niya na hinahawakan na siya at siya ay nasasaktan. Bahagi ito ng histeria ni Mila at kung maaalala ang tinalakay natin sa nakaraang linggo ukol sa stigmata, nagagawa pala talaga ng taong inaatake ng ganito, nasaktan ang kanilang sarili. Pero hindi nila alam na sila ang may gawa ng pananakit sa sarili. Nasa ibang estado na kasi ang taong dumaranas ng somnambulism na sa kaso ni Milay umabot sa puntong tinatawag na polyadic somnambulism. Ito ang estado na parang gising siya pero ang totoo tulog ang diwa. May iba na siyang katauhan pero dahil tulog nga ang diwa, nakikita o nararamdaman na ay bahagi lamang pala ng panaginip. Malinaw ang kahibaan ni Mila kumpara sa kaso ng nagsasabing sila ay dumaranas ng stigmata. Sa kaso ni Mila, wala siyang alam na may multiple personality siya. Sa mga may stigmata raw, kusa nilang gustong mangyari ito dahil katumbas ng taong may stigmata yung paghihimala. Pero ang epekto ng hysteria ay pareho. Nawawalan muna sila ng malay o nawawala sa sarili at nagagawang sakta ng sarili na hindi nila alam kaya lang, mayroong mga napatunayang peke tungkol sa stigmata. Sinasadyang sakta ng sarili para makapanloko o sinusugatan ng sarili para makapanlin lang. Ito naman ay tinalakaw din natin nung nakaraang linggo, di ba? Yung ilang taong sumikat na may stigmata pero napatunayang hoax. Bumalik tayo kay Mila. Ang sabi ng albularyo, duwende ang naglalaro kay Mila at gusto siyang dalhin sa ibang mundo ng duwending ito. Malinaw po na ang albularyo ay naghahanap buhay. Hindi natin kailanman maaasahan na sabihin nilang walang kababalaghan kundi isang medical condition ang nagaganap. At may naman natin baka wala rin talagang alam ang albularyo sa binabanggit nating scientific explanation gaya ng kaso ng somnambulism. At kung alam man nila ito, ay malamang hindi nila ibubulgar para nga kumita sila. Dapat sila ang bida at dapat mapaniwala nilang pasyente na katulad ni Mila at ang mga kamag-anak nito na meron talagang nagaganap na kababalaghan. Doon, sisingil ang albularyo sa expertise daw nila na palayasin ang masamang espiritu. Na wala naman talagang masamang espiritu, kundi ito ay ipinantatakot o pinapanakot lamang ng mga albularyo para pagkakitaan ang sinasabing sinasaniban o kamag-anak ng inaatake raw ng masamang espiritu. Sana po ay malinaw sa inyo ang somnambulism na isang medical condition na, na aming uh, binabanggit batay ito sa pag-aaral ng mga physical researchers at halaw ito sa aklat na aming binabasa tungkol dun sa pagbasag sa mga uh, occult at uh, pagbibigay uh, ng scientific explanation sa mga mysticism. Thank you. para marami tayong masagot. Ang unang bahagi, simulan kaagad natin para masagot ang mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Ang sabi ni Edward Marfil Barcelon, Isishare ko po Kuya Benji ang larawan na kuha ko sa probinsya namin sa Bicol bago kami bumalik ng Manila. Nagtaka kasi kami, parang walang ulo yung pinsang ko. Yung paligid po malinaw. Naka 360 po yung camera nung kinuha ko yung larawan na yan. Ask ko lang, ano masasabi niyo? Linggo-linggo ako nakikinig. Maraming salamat at more power. Ang picture ay sisilipin kong mabuti ngayon. Uh, parang walang ulo ang kanya. Oo nga, no? Parang nawala ng ulo ang kanyang pinsang nakatayo. Nakakasindak ito. Um, oo. Siguro, pag nakita ito ng mga sumusubaybay sa ating Facebook page, ay ah, hindi nila masasabing Photoshop kasi nawala yung ulo pero nakalitaw pa rin yung bahagi ng bakod na dapat matakpan ng ulo at malinaw na malinaw yung picture. Mm-hmm. Hindi ko masasagot kung ano itong yung, pangyayaring ito. Oh, may, may gusto lang akong sabihin, tanongin din kay Edward para ma-message niya ulit sa atin. Edward, ano ba yung gamit mong camera nitong um, pagkuha mo na to sa inyo? Kasi usually, especially chong sa pag-panoramic um, view, for example, sa iPhone, pag nagalaw mo lang ng onte, kasi dapat pag ganun siya eh, parang from left to right or 360 hmm. view ka, pag nagalaw mo lang ng onting, onting slight lang nagalaw, pwedeng mag, ano eh, mag, uh, tawag dito? Trigger. Mag-trigger nga o ma- mawala sa tawang straight panoramic view yung kuha niya. So, pero hindi. Rin. Ah. Pero imposible. Nakapagtataka dahil lang dito. Perfect yung shot. Perfect yung shot. Mamaya. Walang malabo. Wala lang ulo yung nakatayo na tao. Mm-mm. Nakaharap nila. Maliban na lang kung costume yan at itinago talaga yung ulo na ayaw ko namang pagdudahan itong kaibigan natin si Edward. Di ba? Dahil wala, mukha talagang biglang nawala yung ulo niya eh alam mo, pag pinakita sa mga eksperto yan, medyo mahirap din ipaliwanag kasi napakalinaw, no? Napakalinaw. Hindi ko masasagot, Edward, kung anong kababalagan ito, pero ipopost namin sa Kasindak-Sindak Facebook page at naway merong eksperto na makapagpaliwanag kung ano ang picture na ito. Si, uh, ah, itag na lang na siya sa pangalang Popoy. Good evening. Itatanong ko lang po, napapanaginipan ko ang aking uh, second cousin. Sweet po namin sa isa't isa ano po kayang ibig sabihin ng salamat and God bless. More power to your program. Okay. Popoy, may mga katangian kayo pareho ng iyong pinsan, yung second cousin mo na tanggap ninyo at nagkakasundo kayo pareho. Ibig sabihin lang yan, kinikilala niyo yung isa't isa bilang magpinsan o bilang magkamag-anak. Sabi ni James Carlo Faustino, kasindak-sindak topic ang 10 things she didn't know about voodoo. Salamat po and more power. Ano po ba ang dream walking? Ang dreamwalking ay isang uri ng telepathy at isang psychokinetic power na maaaring maging abilidad ng kahit na sino. Ang tungkol sa voodoo, tinalakay na natin pero pwede naman mm-hmm. nating balikan, Dea, no? Sige. para sa kapakanan ni James. Si Nix Garcia, good evening Sir Bench, Miss Dea, ask ko lang ang meaning ng dream ko about sa father ko. Hindi daw po siya gumagalaw at nagsasalita, parang patay na siya. Marami pong salamat and God bless. Kapag napapanaginipan natin ang ating ama, sumisimbolo ito sa kapangyarihan at proteksyon. Next, kailangan mong pagkatiwalaan ang iyong sarili, no? Suriin mo ring mabuti kung may kasalukuyang transaksyon kang ginagawa at uh, ipinapahiwatig nito na mag-ingat ka at huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon. Sabi ni Jetlyn Balabahar, ask ko lang tungkol sa panaginip. Sumali ako sa volleyball team tapos lagi pong mm. natatanggal ang sintas ng sapatos ko. May isang lalaki na nagsintas ng sapatos. Uh, pagkatapos di natanggal uli ang sintas ng sapatos. Anong ibig sabihin? Jacqueline, may mga gawain o proyekto na hindi ka pa handa na masimulan. Marahil may mga relasyon o sitwasyon din sa iyong waking life na hindi ka pa handang mag-move forward. Gayun pa man, no, may mga tao sa paligid mo na tinutulak ka pataas upang suportahan ka at handa naman sila sa mga pagsubok na iyong mararanasan. Handa ka nilang tulungan sa mga pagsubok mo na nararanasan. Sabi ni Daniel Bangingon, Kuya Benji, gusto kong magpasalamat kung mababasa niya ang message ko second time na ito. Ah, na, dalawang beses nyo nang nabasa kasi yung message ko. And mm-hmm. this is the third time. Sana masagot nyo pa rin. Una sa panaginip. Na naginip ako, uh, dumating kami sa village ng tito ko. May kasama kami. Tatlo pero hindi ko sila kilala. Nakamotorsiklo kami. Nagulat ako dahil may kasama silang pusang kulay brown. Kakaiba ang balat. Parang balat ng elepante. Ano kaya ang purpose ng pusa sa amin? Sa kababalaghan naman po ang tanong, totoo bang may cannibal sa atin dahil napanood ko yung palabas na Cannibal Holocaust, ito raw ay tungkol sa Mindanao. More power sa kasindak-sindak sa iyo, 7G. Madalas kong napapanood ang punto asentado. Kayo rin ba yung nasa uh, ah, pelikula, um, whatever. Thank you <laughs> ulit, ben, Sir Benji. Uh, pakibati din rin si Ma'am Dea, activist na niyo po okay. ako. Unahin ko muna yung panaginti, Daniel, no? Daniel, yung tanong ko, ano ba yung pakiramdam mo nung nakita mo yung pusa sa yung panaginip? Ang pusa kasi sa panaginip ay may kinalaman sa pagkakaroon ng freedom o yung kalayaan at mas nananaig ang iyong feminine aspect sa buhay. Gayun pa man, ang isa pang kahulugan ng pusa sa panaginip ay kamalasan. Sa pagsakay ninyo ng tito mo at mga kasama mo sa panaginip ay yung pagnanais mo ng pansamantalang kalayaan o takbuhan muna saglit ang mga responsibilidad sa iyong waking life. Kumbaga, gusto mo munang makipagsapalaran. Samantala yung cannibal naman, ito yung taong kumakain ng kapwa-tao, no, karne ng tao. Meron talagang kulto sa Mindanao na ang naging practice ay kumain ng tenga o kaya atay ng kanilang napapatay na kaaway. Pero hindi sila mga Muslim, no? sila yung mga ilaga. Parang ito ng kanilang protesta sa kawalang katarungan daw sa hanay ng mga ilaga. Pero dahil yan, nadakip na ang leader nila at nakulong na ng matagal na panahon. Ang alam ko nakalaya na nga eh. Hindi ko lang alam kung buhay pa. Si uh, Reggie Balangbang, good evening, kasindak-sindak, paki-explain po yung panaginip ko na may nagbigay sa akin ng 20 pesos. Marumi. At nilaban ko ito. Thank you and more power sa kasindak-sindak. Reggie, may mga taong nag o may taong nagkakagusto sa iyo, pero baka iniiwasan mo sa isang banda. May taong gusto rin sa iyo pero siya ang takot magpakilala. Sabi ni Kim Porcian Kula, itatanong ko yung panaginip ko. Paghiga at pagpikit ko, nakatulog ako. Biglang nagising nang hindi na nakakagalaw. Pagtingin ko, may nakapatong at nakahawak na lalaking maitim. Kulot ang buhok. Ano ang meaning nun? Binabangungot po ba ako? Kim, sa aming palagay ay dumanas ka ng sleep paralysis at bahagi pa ng panaginip mo yung lalaking mm-hmm. itim na nakapatong sa iyo. Iwasan natin kasi yung pagkain mabibigat sa tiyan bago tayo matulog, lalo na po yung kanin, na? Si Almina Caris kasi naksinak pakitopic po ng Koran at ano ang at ano ang Muslim at sino si Muhammad saan sila nanggaling. Thanks and more power. Almina, mahabang tala kayo nito. Quran at Islam. Ha? Mahababang pananaliksik muna ang aming gagawin bago ito matalakay ha. Maghintay ka, Almina. Si Matthew Britannico, good evening. Bago lang po ako rito nakikinig pero sobrang gustong gusto ko na ang kasindak-sindak. Gusto ko lang malaman ang, ang nanaginip po ako na nagbabike ako. Normal na pagbabike lang pero mabilis. Then suddenly, nagising na ako. Pagigising ko, pagod na pagod yung mga binti ko. Nanghingal na hingal ako, pati po yung heartbeat heartbeat ko ang bilis-bilis pero wala naman po akong pawis. Anong ibig sabihin nun? Yung bisikleta, sumisimbolo ito sa o oh, ng balancing pamumuhay. Dahil mabilis ang takbo ng bisikleta, sinasabi ng iyong subconscious mind na dapat ibalanse mo yung trabaho at yung relaxation. Kung nagising ka na na hinihingal at masakit yung binti, nagbibigay babala ang iyong subconscious mind na dapat may, na may dapat kang ipa-check up tungkol sa iyong kalusugan. Sabi ni Johnny ng Indang Cavite, magandang gabi, tatanong ko kung ano ang ibig sabihin. Lahat ng pamilya ko na panaginipan ko namatay. Uh, ah, iba-ibang gabi po yan, no? yung nanay ko, tapos yung kapatid ko, tapos napanaginipan ko na ang sarili ko namatay. Nasilip ko pa yung sarili ko sa kabaong, pero hindi naman ako natakot, hindi ako umiyak. Natanggap ko agad. Anong ibig sabihin? God bless mm-hmm. sa inyo, avid listener niyo ako. Johnny, isa itong positibong pangyayari sa iyong pagkatao na marahil ay hindi mo alam pero maganda ang kahinatnan. Pwede rin may pagbabagong nangyari na alam mo na at sinasabi nga ng iyong subconscious mind na mabuti ang resulta. Sa kabilang banda, takot o fear lang ito na nararamdaman mo para sa mga mahal mo sa buhay. Ordinary worries na hindi naman masama. So yun, positive sabi, yung dream niya. Yeah, sabi ni Roncel Lavinia Bakay, Good evening, anong kahulugan ng panaginip? Lumilipad ako papunta ng langit na walang pakpak. Habang lumilipad naman, may humihila sa pako na hindi ko namukaan. Ayaw akong paalisin. Pero sa taas naman, may humihila sa akin at inaagaw ako ang aking mga kamay. Hawak niya para mapunta ako sa langit. At doon po nagtapos ang panaginip ko. Sana masagot ninyo. Salamat. Ronzel, may hinahangad kang kalayaan sa buhay pero may tao o mga taong pumipigil sa'yo para magawa ito. Suriin mo kung anong aspeto ito sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pag-ibig, sa bisyo, pwedeng sa mga bagay na nais mong bilhin. Sabi ni John Paolo Mendoza, nakita ko sa aking panaginip na may babae na sunog, kulay itim, hakalbo. Nakita ko sa CR. Tapos, two years ago, nakita ko siya sa CR namin nakasilip. Mm-hmm. Kung ano ang nakita ko sa panaginip noon, ayun din ang nakita ko lang talaga ng mga panahon yan, wala akong takot na nararamdaman. Salamat. Uh, sana mabasa ninyo in more power. Marami po akong natutunan sa inyong programa. Alam mo, kakaiba mm. dyan ang naranasan mo. No? May panaginip na tinatawag na prophetic dream. Uh, nagkakatotoo ang uh, nakikita sa panaginip. Pero ang kaibahan, na naginip ka ng multo at uh, nakita mo ang multo sa iyong waking life, no? Pero hindi katakataka na ang ating subconscious mind ay kumakalap ng advance information sa kung ano ang mangyari kahit mahabang panahon pa bago ito maganap. Ang tanong lang namin, nung makita mo ang sunog na babae 2 years ago, ano ang estado mo? Bagong gising ka ba noon o inaantok pero pinipigil mo lamang ang tulog, no? Kasi ang nangyari nung nakita mo yung sunog na babae, wala kang naramdamang takot na hindi naman ito normal. Talagay ko, ikaw ay nasa hypnagogic state. Ibig sabihin, baka panaginip pa rin nakita mong babaeng sunog sa iyong CR. Mamaya, magkakaroon pa tayo ng mas maraming pagbasa, pagtalakay sa tanong tungkol sa panaginip at kababalagan pero iuulat muna ni Dea sa atin ang mga kwento sa Agham. may hindi tayo alam na ginagawa na naman ang US at UK ayon sa isang whistleblower na si Edward Snowden, dating nagtatrabaho sa US National Security Agency o NSA. Ibinulgar ng dating Central Intelligence Agency employee na ito sa panayam ng BBC na may kakayahan ang malalaking bansa na mag-espiya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan lamang ng isang text message na coded sa mga smartphone. May nakadesign daw ng specially crafted text message na tinawag ni Snowden na Smurf Suite para matuklasan ng otoridad kung ano ang ginagawa ng may-ari ng phone. Nakikita nila ang mga mensahe at pictures at iba pang nilalaman ng cellphone ng taong pinapasok nila sa pamagitan ng binanggit niyang teknolohiya. Kung may sus or kung may nagsususpetsa raw na sira ang smartphone dahil sa pagpasok ng mensaheng ganito, hindi rin kayang ayusin ng technician na walang alam sa coded message. Si Snowden ay isang computer professional at privacy activist na nakilala dahil sa pagbubulgar niya noong 2013 ng mga dokumento na itinatago ng NSA sa publiko. Hindi raw siya nagdadala ng smartphone dahil alam niyang magagawa siyang subaybayan ng US National Security Agency gamit ang software na sinasabi niya. Pinagdedebatehan pa kung may ganito nga ang NSA o wala, ngunit kung ito man ay totoo, hindi rin naman daw pakikialaman ng otoridad ang mga law-abiding citizen, kundi ang mga pinaghihinalaan lamang nila na kalaban ng gobyerno. Nagbabala rin si Snowden sa lahat na mag-ingat ang mga may smartphones. Samantala, isang gabundok na pulot-pukyutan ang nadiskubre sa isang probinsya sa China. Ang beehive ay sumusukat ng isa't kalahating metro at may bigat na apat na pung kilo na matatagpuan sa itaas ng isang puno. Ang kamanghamanghang istruktura ay nakita ng isang nangangalang Wu na ang pakay ay kumuha lamang ng mga kabute sa Kakahuyan sa Hunan Province. Pinausukan nila ang pulot-pukyutan upang magambala at tuluyang umalis ang mga bubuyog. Ibinenta ni Wu at ng kanyang dalawang kaibigan ang nadiskubre sa isang mayamang negosyante silipin ang pinakamalaking bahay ng putakti sa aming Facebook page, Kasindak-Sindak. Nakakita naman noong 1999 ang Russian scientist ng kakaibang uri ng mapa na nakaukit sa malaking tipak ng bato. Ang mapa ay tumutukoy sa Ural region sa Russia at sa unang pag-aaral ay binigyan ito ng edad na 3,000 years old. Pero sa masusing pag-aaral, lumitaw na ang mapa ay may edad na hindi bababa sa 1,200 years old. Ibig sabihin ay hindi ito gawa ng sinaunang mga tao dahil wala pala silang kapasidad na gawin ang ganitong bagay. Ang katibayan ay may inscriptions din ang, ang mapa na may undeci, o undecipherable language dahil walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Tinawag na lamang ang mapa na The Map of the Creator at pinag-aaralan pa kung ito ay gawa ng ancient alien race. Sa pananaw ng ancient alien theorist, ang mga extraterrestrial ay lumalapag noon sa planetang Earth para ituro sa mga naabutang Homo sapiens ang kanilang kaalaman sa mataas na uri ng sibilisasyon hanggang nag-iwan na sila ng kanilang DNA para tumalino ang lahi ng tao. Silipin sa aming Kasindak-Sindak Facebook page ang lumang mapa sa malaking tipak ng bato kahit isang iglap lamang. Inasilayan ang sinasabing UFO noong 1977, nag-iwan ito ng matinding memorya para kay Dave Davis na ngayon ay 49 anyos na. Isa si Dave Davis sa labing apat na estudyanteng nakasaksi sa paglapag di umano ng isang UFO sa kanilang eskwelahan sa Wales, Great Britain ang pagkakasaksi ni na Davis ay bahagi ng tanyag na UFO phenomenon sa lugar na tinawag na Broad Haven Triangle Mystery. February 4, 1977 nang makakita si Davis at kanyang mga kaklase ng kulay dilaw na tila hugi sigarilyong object mula sa papawirin at lumapag sa kanilang football field. Kasama ng mga estudyante, ang kanilang head teacher at sinabing may humanoid figure na lumabas mula sa unidentified flying object na kulay silver ang mga outfit. Para patunayang hindi lamang guni-guni ang nakita ng mga estudyante, pinagdrawing silang lahat kung ano ang itsura ng sinasabing mga alien na kanilang nasaksihan. Halos iisa ang lumitaw na itsura ng humanoids na sinasabi mula sa kanilang sariling obserbasyon. Para kay Davis, iyon ang hudyat ng isang buhay na hanggang sa ngayon ay inaagaw pa rin ang atensyon ng misteryong naganap. Mula noon hanggang ngayon ay hindi na siya huminto sa paghahanap ng sagot kung ano ba talaga ang UFO at ang alien. Ngunit naman daw o hindi naman daw madali ang kalagayan niya sapagkat noong bata pa pala siya ay naging biktima siya ng mga kaklasing bully na sinasabing kasinungalingan ang kanyang kwento tungkol sa mga nilalang na kanyang nakita. Hindi raw basta pambubuli ang ginagawa ng iba, kundi nakakasakit talaga ng loob. At ang masama pa, may talagang pisikal na pananakit ang ginawa sa kanya ng ilang kaklase na hindi naniwala na meron talagang aliens. Hanggang sa ngayon na meron talagang alien, na meron nga talagang alien pero hindi niya masasagot kung saan sila nagmula, sino sila at bakit sila naparito. Thank you. Nakatuklas na ngayon ang British scientist ng paraan para malikom ang energy sa paligid at magamit ito. Tinawag nilang free volt at ito'y inihayag ng British Science Minister na si Lord Paul Drayson. Gamit ang isang multi-band antenna at rectifier. Ang rectifier ay battery na nagagawang direct current, ang alternating current. Nahihigop ang energy sa radio frequency bands at ito ang nag charge sa anumang low-powered electronic devices. Sa madaling salita, nagiging libre ang kuryente o energy sa ating paligid kung magagamit natin ang device na ito. Ganito ang layunin ni Nikola Tesla ang hindi na mahirapan ng sangkatauhan sa paghigop ng energy sa paligid. Pero may mga kasabay siyang genius rin sa kanilang panahon na uh, sarili ang uh, inisip pa ha? Ah, at pinagkakitaan ang mga tao sa halip na susugan ng gusto ni Tesla na libre na ang energy sa lahat. Kaya hanggang ngayon ay nagbabayad tayo ng kuryente dahil nasabot tayo si Tesla mula pa noon. Namatay si Tesla na walang kapera-pera dahil hindi siya nakisama sa mga gahamang inventor na kanyang kasabayin. Napakarami ng imbensyon ni Tesla na nagagamit natin ngayon. Pero ang pinakamahalaga ay ang tuklas niyang kayang higupin ng energy na kailangan natin sa pang-araw-araw sa buhay sa init na taglay lang ng hangin o yung sa kanyang uh, sariling uh, tawag ay ambient air na sa mga chemist ang paliwanag ay uh, hangin na colorless, odorless, tasteless, gaseous mixture na kung tutusin ay malaking bahagi ay nitrogen. Ibig sabihin ng hangin na hindi kasinong polluted ay may energy na mahaharness batay kay Nikola Tesla. May ginawa si Tesla na self-acting engine noon na isang machine na ang energy ay galing sa ambient air. Patunay na kaya nating lumikha ng kanya-kanyang kuryente kung may suporta ang gobyerno. Sa bagay, may energy pa rin sa ngayon kahit mula sa solar, wind at hydro. Hindi nga lang libre. Sabi ni Tesla, ito ang ideal way of obtaining motive power dahil sa solar energy na hatid ng ambient air. Isipin natin, kung walang tigil ang pag-ikot ng self-acting engine na gawa ni Tesla, wala tayong babayaran ng kuryente, wala tayong bibiling gasolina o krudo, makakakuha tayo ng walang kamatayang enerhiya na libre, bawas pa sa polusyon. Ang pagkakaiba ng tuklas ni Tesla sa tuklas ng British scientist ngayon, sa bagong reinvention ng device na ito, hindi na ambient air ang hinihigop ng energy kundi mula sa radio frequency ang energy. Ngunit iisa ang prinsipyo, may libreng energy sa paligid natin. Companies have been researching how to harvest energy from Wi-Fi, cellular, and broadcast network for many years. But it is difficult because there is only a small amount of energy to harvest, sabi ni Drayson. Upang ibamalas ang kanilang tuklas, naglatag ng loudspeaker sa lecture hall si Drayson. Saka hinigop ang radio wave energy sa paligid ng speaker para gamiting pang-charge sa cellphone at gumana naman ang cellphone dahil dito. Inaasahang sa darating na panahon ay hindi na natin kailangan ng plug para mag-charge sa electricity at magbahid pa ng kuryente dahil wireless energy na ang mahihigop mula sa paligid para i-charge ang electronic device natin. Siguro kaya ang transistor, radio, ang tablet o cellphones natin, pati laptop. Baka kalaunan, pati air conditioning unit at refrigerator ay pakaya ng kargahan ng energy ng bagong device na ito. Lahat ito ay nakasalalay naman sa gobyerno ng bawat bansa. Kung gugustuhin nilang mabawasan ang hirap ng mamamayan, sila ang unang kikilos at gagawing prioridad ang pagkalap ng energy sa paligid. Pero kung patuloy na corrupt at pansarili lamang ang aasikasuhin ng mga namumuno, patuloy nilang hahawakan ng mga tao sa lieg sa pamamagitan ng monopolya sa enerhiya. Gaya ng kasindak-sindak na nagaganap sa kasaluyang panahon, ang malalaking negosyante at mayayamang ang kanang may hawak at nakikipagsabuatan sa gobyerno para manatiling nakasandal sa binibiling kuryente ang mga tao. Ang sabi ng World Worldwide Fund na may sangay rin sa Pilipinas, kung wind, solar at hydro energy ang gagastusan ng pamahalaan ng Pilipinas, sa simula lamang malaki ang perang lulustayin. Pero kalaunan ay magiging maluwag para sa lahat at giginhawa ang buhay ng maraming mamamayan. May bonus pang pagdigtas sa kalikasan kung tutuusin si Mother Earth ay sumusuko na sa polusyon na ibinubuga ng coal energy plants. Pero gaya ng bagong version sa kanta ng uh, ah, Pletora, yung kasindak-sindak part 2, no? na minsan natin ginagamit sa ating programa, ang tunay na kasindak-sindak ay hindi ang mga kaluluwang gala sa paligid natin o ang kababalaghang hindi natin paliwanag, kundi ang tunay na kasindak-sindak ang mismong mga buhay na taong gahaman sa salapi at kapangyarihan kaya patuloy sila sa panlilinlang sa sangkatauhan. Pakinggan nyo to. Balikan natin ang ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Ang tanong ni Joseph Salceda, lagi ako nakikinig tuwing linggo. Tatanong ko lang, ano ang meron sa utak ni Albert Einstein? Genius po. Totoo bang nakagawa siya ng time machine? Hindi po. Kailan po makakapunta ang sa planet Mars? Hindi pa natin alam. Si uh, Blanca Flor ni Mesho Jr., Good evening kasi naksindak anong ibig sabihin ng panaginip kong may babaeng nakaputi. Takot na takot ako sa kanyang muka. Apat na beses ko na siyang napapanaginipan. Matagal na panahon din po ang pagitan. Ano po kaya yun, no? Sana'y mabasa niyo more power and God bless. Blanca, may mga pag-aalinlangan kang nararanasan sa iyong waking life. Pakiramdam mo, wala kang control na gawin ng iyong mga desisyon. Sabi ni Bibilin, Vatican Rosal. Palagi ako natutulog sa tanghali kasi maga akong gumigising. Pag nakaiga ako, bigla na lang tipong nakakita o nakakarinig ako ng mga nangyari sa paligid. Pero hindi na ako makagalaw. Pinipilit ko na lang magdasal sa isip ko. Uh, ah, naging okay naman ako. Araw-araw yan, kapag nakahiga ako tuwing tanghali, ano ang dapat gawin? Violin, kapag bagong kain ka at natutulog ka, malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng sleep paralysis mababaw din ang tulog sa tanghali kadalasan, di ba? So wag masyadong matutulog pag busog na busog. Si Harumi Toyota, hello, can I ask you about my interpretation of my dream? I always dreamed of calamity, earthquake, tsunami, floods, etc. What is the meaning of those? Thank you. I'll appreciate your concern. Harumi, ang iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig tungkol sa pagiging matatag sa iyong problema at paikitungo sa mga tao sa iyong paligid. Marahil may mga bagay na hindi mo na ilalabas ang iyong saloobin kaya nagkakaroon ka ng tinatawag na emotional instability. No? Minsan nakaka-depress kasi yung ganyang pakiramdam, 'di ba? Kaya payo ko, subukan mong maglabas ng mga hinaing, no? Mag-open ka sa isang malapit mo kaibigan, yung best friend mo, o kahit sinong miyembro ng, yung, ng inyong pamilya. Magandang gabi kasindak-sindak, pakibati ang grupo namin na masugid ninyong fans, yung Taong Grasa edition na Kasindak-Sindak. Happy listening sa inyo mga Taong Grasa. Guys, salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa amin. Oo. Next time, bigyan niyo mga pangalan niyo para mabati namin lahat. Mm-mm. Si uh, ah, AC Lianyo Castillo, tanong ko lang anong ibig sabihin ng panaginip ko maraming zombie sa labas ng bahay namin. Pakibati na rin po si Alvi Cheng Shane Undoy Castillo. Lagi po kaming nakikinig sa inyong programa. Alvi at saka Undoy, salamat. Uh, si Cheng din. Al, ah, Cheng, uh, salamat. mga tao pa ito, no? Alvi, Cheng, Shane Undoy Cheng, Castillo. Salamat at sa buong Castillo family. AC, eh, may mga pagkakataon marahil na ayaw mong pakisamahan ng mga tao sa iyong paligid. Mas gusto mong hindi ka mag-alala kaysa i-express mo yung emosyon na nararamdaman mo sa kanila, no? Kilala mo ba yung mga zombie na nasa labas ng inyong bahay? So, yun yung tanong ko sa'yo. Sabi ni John Michael Loretta, pakitapik naman yung reincarnation. Uh, ang reincarnation na request mo ay napaksa ano namin. Pero tatalakayin pa natin, Michael, sa susunod na pagkakataon. Dahil marami pa rin siguro ang mga bago nating tagapakinig ngayon. Ha? Okay yan. Mag- magbabalik pa tayo sa iba pang mga tanong nyo sa panaginip at kababalagan. Pero ito muna ang dapat nating pag-usapan sa ngayon. Madalas tayong tinatanong ng ilang tagapakinig, may sirena ba o siyokoy? Madalas din natin pinaliliwanag ng Filipino mythology na aswang, tikbalang nuno sa punso manananggal kapre at duwende, kagaya ng tinlaki kanina, hindi po sila totoo. Bawang katang-isip lamang sila. Pero bakit palagi naming ipinupwera ang Serena at Shokoy sa mga mito na ito o sa mythology ng Filipino? Kasi iba ang kalagayan ng nilalang ito kumpara sa mga nabanggit sa unahan. Ang Filipino mythology na naturan ay sinasabing sa liblib ng mga lugar o baryo o sa mga kagubatan na ninirahan o nakikita – Samantalang ang Sirena Shokoy sa karagatan nakikita o naninirahan sa makatuwid magkaiba ang mundo nilang ginagalawan. Dahil mas madaling magalugad ang kalupaan kaysa karagatan, madaling alisin ang kaisipang may nabubuhay na aswang, tikbalang nuno sa punso, manananggal kapre at duwende. Kasi ni wala pang dokumentadong investigasyon ang mga paranormal investigators na nakapag-record na may ganito nga mga uri ng nilalang. Sa mga larawan nga, ang mga lumilitaw na ganito hindi rin conclusive kung ano talaga. Ngunit kapag nilalang sa karagatan ng pag-uusapan, walang nakatitiyak kung ano pa ang makikita natin sa pinakailalim nito. Dahil hindi pa talaga kayang marating ng tao ang pusod ng dagat. Nabanggit natin kanina ang World Wide Fund o WWF na nais mangalaga sa kapaligiran sa lahat ng sulok ng mundo. May bago silang tuklas na lugar na hindi dagat pero may mga nilalang nakakaiba. Pwedeng panlupa ang nilalang, pwedeng pandagat. Pinaniniwalaan na ang Eastern Himalayas region ang tunay na pinanggalingan di umano ng kinatatakotang Yeti o Bigfoot. Sa paggalugad ng ilang scientist sa kagubatan ng Himalayas, nagulat sila sa mga natuklasang ibang-ibang mga uri ng nilalang ng mga halaman isda, amphibians, mammals at iba pang hindi nila kilalang hayop na hindi pa natin nakikita. Ang pinakakagimbal-gimbal ay ang blue dwarf walking snakehead fish. Nabubuhay ang isdang ito sa lupa dahil kayang huminga ng hangin sa loob ng ilang araw na walang tubig at nakapaglalakad pa samantalang siya ay isang isda. Pero ang kinasisindakan ng WWF ay hindi ang mga nilalang na hindi may paliwanag, kundi ang mismong mga taong walang bakundangan sa pagpaslang sa mga hayop sa ating mundo. Sabi ni Ravi Singh, ang uh, ah, CEO ng WWF India at siya rin chairman ng WWF Living Himalayas Initiative. Hindi nila alam kung paano ililigtas ang kagubatang ito sa Himalayas mula sa deforestation poaching, mining, at kasama na posibleng kamatayan ng mga naroon na hayop sanhi ng climate change. Pagbabago ng klima na maging tayong mga tao ay unti-unti ring mauubos kundi kikilos at babawi gaya ng kantang pinatugtog ko kanina. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan ng lugar, mag-text po kayo ng inyong pangalan 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya ngay asensado na sila. Huwag kayong matras kung gusto ninyong umunlad. I-text po ang pangalan 0920-903-0601 at uh, ang kasama natin si Benedict Agabao ang bahalang umalalay sa inyo upang umasenso kayo. Nasa likod nyo rin naman kami. Siya lang ang nakakaalam ng tamang negosyo na magtuturo sa atin ng mga seminar. Kailangan lang banggitin niyo yung inyong lugar, hindi naman eksaktong address, para alam namin kung paano hahati-hatiin ang pagsiseminar sa mga nais umasenso. Mapakaliit po ng puhunan pero ang daming yumaman. Subukan nyo. Para sa inyo rin po ito. Maraming salamat. Ibigay mo, Dea, ang ating horoscope sa linggong ito. Narito na po ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Makararanas ka ng pagkalungkot at pagkalito. Mapag-iisip ka kung tama nga ba ang iyong tinatahak na landas sa buhay pakiramdaman mo man o pakiramdam mo man na wala kang pinatutunguhan, mapagtatanto mo pa rin sa huli na may mga magandang pinatunguhan lahat ng iyong sinakripisyo at pinagpaguran. Taurus, April 21 hanggang May 21, magandang ideya ang pagtatayo ng negosyo, katuwang ang isang matalik at pinagkakatiwalaang kaibigan. Magiging maswerte ang inyong negosyo dahil pareho kayong may angking talento at sipag. Panatilihin ninyong buo ang inyong loob at pagsasama. Gemini, May 22 hanggang June 21. Hindi biro ang ipinakita mong sipag at galing sa trabaho kung kaya namang mag kung kaya naman magbubunga ito ng respeto at pagpuri mula sa ibang tao. Titingalain ka nila bilang isang taong hindi lang mahusay kundi rin mapagkakatiwalaan. Pangalagaan ang iyong kredibilidad. Cancer, June 22 hanggang July 22. Maganda ang takbo ng mga bagay-bagay sa iyong buhay, trabaho at karera, buhay pag-ibig at pamilya. Sa kabila nito, tingin mo ay meron pa rin kulang. Hindi ito masama pero huwag kang magpadalos-dalos sa mga bagong bagay na iyong nais pang simulan. Leo, July 23 hanggang August 22, hindi mo matatagpuan ang iyong pinapangarap na pag-ibig kung wala ka namang gagawing hakbang. Huwag matakot na magpakilala o kausapin ang taong napupusuan. Kung wala ka pa namang nakikita, subukang lumabas-labas at makihalubilo sa iba. Virgo, August 23 hanggang September 23. Huwag apurahin ang mga bagay-bagay. Lahat ng nanaisin sa buhay ay magiging abot kamay kung matututo kang magtyaga at magsakripisyo. Hindi mo ito makukuha sa madaling paraan, pero tiyak namang magiging sulit lahat ng iyong pinagpaguran. Libra, September 24 hanggang October 23, magiging abala ka sa maraming bagay sa trabaho. Halo-halo ang maganda at pangit na balita. Huwag panghihinaan ang loob sa mga masasamang balitang kaharapin. Panatilihin ang positibong pananaw. Scorpio, October 24 hanggang November 22, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Wala kang mararating kung pangungunahan ka lagi ng hiya at takot magkaroon ng inspirasyon o taong iidoluhin para iyong masundan ang kanyang magandang yapak sa buhay. Sagittarius, November 23 hanggang December 21, ang pagkakaroon ng masayang tahanan ay isa sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Mapagtatanto mo na higit sa pera na iyong pinagpaguran, ang pinakamahalaga sa lahat ay kung para kanino mo ito inilalaan. Hindi hangad ng iyong pamilya ang sobra-sobrang yaman. Ang nais lang nila ay makasama ka. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Inaakala ng lahat na lagi kang masaya. Ang hindi nila alam ay marami ka rin pinagdaraan ng lungkot at problema. Sa kabila nito, ipagpatuloy mo ang palagi ang pagkakaroon ng masayahin at positibong pananaw dahil nagiging inspirasyon ka sa iba. Aquarius January 21 hanggang February 19, iniisip mong bumili ng maraming bagay dahil naka naka riwasa ka ngayon. Marami, marami kang sobra sa iyong pera, bunga naman ng iyong sipag at syaga. Sa kabila nito, matutong kontrolin ang iyong sarili. Huwag bilhin ang sa tingin mo ay luho na. At Pisces, February 20 hanggang March 20 maging maingat sa pagdedesisyon. Sa mga panahong ito, aatakihin ka ng mga o ng pagkalungkot at pagkalito, kaya huwag pangunahan ng matinding emosyon. Pairali ng isip higit sa lahat. I-upload po namin sa aming Kasintak-Sintak Facebook page ang inyong horoscope ngayong linggo upang masundan ninyo. Pati na rin yung nakakasintak na larawang pinarating sa atin na putol lang ulo ng kanyang pinsan uh, naka-upload na. No? Marami pa po kaming i-upload ng mga picture para masilip po At narito ang ikatlong bahagi ng pagsagot sa panaginip at kababalaghan na padala ninyo. Sabi ni Roy last Las Buenviaje, I always listen to your program. Madalas akong managinip sa taong matagal ko nang hindi nakikita ang panaginip ko kami ay mag-boyfriend at girlfriend at masaya kami pero yung girl na yun, hindi ko naman nakikita anong ibig sabihin nun. Uh, Roy, maaring nais, nais muli makipag-usap o kumusta yun ang kalagayan ng dati mong kakilala, no? May isang aspeto ng iyong buhay kasi na matagal nang hindi napapansin o nagagamit. Kaya gusto mo uli itong maging uh, konektado sa'yo. Marahil kasakasama mo itong taong ito. Kaya payo namin, subukan mong kausapin muli yung babaeng tinutukoy mo sa iyong panaginip, Roy. Sabi ni John Andre Raro, Tungkol po sa panaginip ito, natulog ako ng 10 ng gabi katabi ang papa ko. Tapos, binangungot ako, pagising ko, hindi ako nakapagsalita. Hindi ko maimulat yung mata ko, pinilit kong sumigaw. At doon ako nakakita ng bata. Nagising ako. Pagtingin ko sa oras, 10.30 na, God bless, sana mabasa ninyo. Oo, Mangungot yung nangyari sa'yo at walang kababalaghan doon. Si um, Sheila Falcon, good evening. Simula po pala nang napunta ako dito sa Maynila, palagi na akong nakikinig ng kasindak-sindak. Ang ganda ng programa niyo, kung pwede ko lang itong marinig sa Bicol, no? Ang tanong ko, anong ibig sabihin ng panaginip ko na yung ate ko raw po lumilipad siya sa gabi, tapos may pakpak yung ate ko. Pakpak po ng malaking paniki, pakisagot, salamat. Sheila, ang panaginip ng uh, ate mo ay may kinalaman sa relasyon ninyong magkakapatid, no? Posibleng may kaugnayan sa tinatawag na sibling rivalry o di kaya ay pagiging maalaga, pwede ring vice, vice versa. Diyos mabulo sa imo manay, ha? Uh, ah, madadanog ang programa sa Bicol gamit na lang ang inyong live stream kung hindi makarating doon ang aming stasyon. Sabi ni Edward Skies, last year, kasama ko ang kaibigan ko na tumambay kami. May isang kuwagong paikot-ikot na lumilipad. Pero ako na nakakapansin, hanggang sa yung kuwago, sumugod papunta sa akin, umiwas ako, at bigla siyang naglaho. Tinanong ko ang kasama ko, hindi niya napansin ang kuwago. Noong gabi naman nang patungo ako sa sayawan sa piyesa sa amin, may nakabantay na naman sa aking kuwago na ang tansya ko ang laki ay mga 5'8 kung baga sa tao. Napakalaking kuwago. Tinawag ko ang tito ko para makita. Naglaho ang kuwago at hindi nakita ng tito ko. Matapos ang gabi ng sayawan, nilagnat ako at hinanghina. Matapos ang ilang araw, nag-iisang nakaupo ako sa garahe ng motor habang nagtitext ako gamit yung cellphone, may bumagsak na parang uh, hibla ng buhok ng tao na dumapo sa screen ng cellphone. Tinapong ko lang yung buhok. Ngunit dumating mga araw na gabi-gabi na nahuhulugan ako ng puting buhok sa cellphone. Sinasabi ko sa nanay ko, baka raw may matandang babae na nakasubaybay sa akin, sabi niya. At naka, nang makatulog nga ako at napanaginipan ko ang babae na may mahabang buhok na puti nakakatakot ang itsura. Hindi ko may paliwanag. Ah, sa panaginip ko, mahigpit na mahigpit ang kapit niya na meron siyang mga mahabang kuko. Pilit niya akong sinasama ngunit sa kaliwang kamay naman ay may humawak sa kamay ko paglingon ko yung lola ko. No? Uh, nakahawak sa akin nasabi ng lola ko sa matanda, hindi sasama sa iyo ang apo ko dahil hindi kanya kakilala. Uh, biglang nawala yung matanda na ginising na ako ng aking ina. Sabay kami nag-isip ng mama ko na ang nagligtas sa amin sa bangungot ay ang aming yumaong ama na napredict ko na nga sa panaginip bago siya namatay. Yung waking life ko sa kuwago, hibla ng mahabang buhok at sumatanda sa panaginip ay kunay-konektado. Maraming salamat. More power sa programa nyo. Hindi, maliwanag oh, no? Mm-hmm. Binigyan niya na ng sariling interpretasyon ang kanyang karanasan at idinurudong niya sa kanyang panaginip. Ngunit ang tanong natin, dapat bang ganito ang pananaw ng tao? Ang sagot po namin ay hindi. Una, ang kuwago ay natural na lumalabas sa gabi at meron talagang malalaking kuwago. Kung hindi ito nakita ng kaibigan mo at ng tito mo sa magkaibang okasyon, wala namang kababalaghan doon. Talaga namang mailap ang ganitong uri ng ibon. Ikalawa, ang buhok ay kumakapit o nahuhulog sa cellphone ay alalahanin natin. Tila magnet kasi sa mga balahibo at mga hibla ng tela ang screen ng cellphone kasi may radiation eh. Wala rin kababalaghan kung lagi merong nakakadikit na ganun. Ang panaginip mo na matandang babae na puti ang buhok ay walang kinalalaman sa buhok na nahuhulog sa cellphone. Dalawa ang kahulugan ng babaeng puti ang buhok sa panaginip. Una, takot ka sigurong tumanda agad. Ikalawa, baka may mabubuti kang aral na natututunan at sinasabi ng iyong subconscious mind na papuri-puri ka sa ganito. Sabi ni Claire Ann, Good evening, Sir Benji, Ma'am Dea. Lagi po akong nananaginip na nakatambay ako, tapos biglang may babaril sa likod ng ulo ko. Nakita ko po yung sarili ko, bubulagta ako. Habang pawala na po, uh, ang mali ko sa panaginip ay bigla lang ako nagigising. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Marami ako natututunan sa programa nyo, pati mga classmates ko po na ikinig. Salamat and more power. Maraming maraming salamat po. Salamat Claire. Sa mga classmate ni Claire. At sa mga kaklase. Claire, marahil may mga bagay sa iyong waking life no, na ikinahihiya mo at subconsciously gusto mong parusahan ang sarili mo posible ring pakaramdam mo, eh, biktima ka sa isang sitwasyon. Sabi ni Axel Almendras, magandang gabi ka, sindak-sindak. Tagapakinig niyo ako from Davao. May tanong ako, bumili ako ng tarot card. Hindi ko alam kung bakit ako bumili. Basta na-attract na lang ako sa mga picture sa card. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sana masagot niyo. Matagal ko na pong itinatago ito sa kahon. Axel, Itago mo lang na parang souvenir. Mm-hmm. Wala namang masama sa tarot card. Actually, may mga books naman, no? How to study tarot card. Kung gusto mo mag-aral. Oo. Pero kung ayaw mo, tago mo lang. Sayang din eh. Si Leilani, te. Ask ko lang po, madalas akong managinip na kinakasal ako pero walang ulo. Lahat ko rin pong napapanaginipan ng ex-girlfriend ng boyfriend ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Lay, may mga bagong ideya o proyektong darating o dumating na sa'yo, ngunit ipinahihiwatig ng iyong subconscious mind na hindi mo nagagamit ng maayos ang iyong pag-iisip tungkol sa nabanggit na bagong simula o proyekto. Kailangan mo sigurong mag-focus at maging klaro yung isip mo para makamit ang mga gusto mo sa buhay. Sabi ni Rochelle Canyares, tanong ko lang, may posibilidad ba na makipag-usap ang taong nasa future at nasa past? Mm-hmm. Sana mabasa ninyo. Maraming salamat. Nakikinig ako palagi sa inyo. God bless you. Rochelle, kung mapatutunayan na nag exist yung time machine at nakakapaghatid siya ng tao sa iba't ibang dimension, ay may posibilidad na mag-usap ang tao sa past at ang tao sa future. Si Joy David, good evening Sir Benji. Nais ko lamang itanong kung anong ibig sabihin ng panaginip ko tungkol sa yumao kong lola. Isang taon na po siyang patay, sa panaginip ko ay umiiyak siya. Nag-CR ako noon at nahulog po yung kwintas na suot ko. May pendant siya na krus, kulay tanso. Pinulat ko, pinulot ko yun at pagtingin ko sa aking mama ko, katabi na po niya yung lola ko. Nakalutang na parang usok, tumutulo po yung luha niya. Tinanong ako ng mama kung bakit, ng mama ko kung bakit. Sinabi ko na si lola katabi niya, kaso wala daw po siyang makita. Papalapit po sa akin si lola habang umiiyak. Sa sobrang takot po ay nagdasal na lang ako ng Aba Ginoong Maria. Ano kayang ibig sabihin nun? Lagi kaming nakikinig sa inyong programa. Pabati po ang mga kasamahan ko dito sa BNB Hair Enterprises. Maraming salamat and more power. Happy listening uh, sa mga kasama ni Joy. Joy, yung panaginip mo nagre-representa sa iyong relasyon, no? At yung paghahanap mo ng tinatawag na unconditional love. Ang pakiramdam mo, eh may isang tao na connected ka o connected ka na sa kanya at Parang lang overwhelmed ka sa emosyong nararamdaman mo sa kanya. Sabi ni Vanessa Francisco, ano ang ibig sabihin ng panaginip na unicorn? Baby pa yung unicorn na sa loob ng bahay, yung unicorn, mm-hmm. lipad ng lipad. Ako naman, habol lang habol. Naabutan ko po siya at lilipad ulit. Oh, Vanessa, nagre-representa lamang ito sa magandang hinagap at pag-asang natatamasa mo sa iyong waking life. Yan. Luigi Boy sa Duaste Yango. Sir Benji, magandang gabi. Nakikinig ako ng kasindak-sindak palagi. Pakitopic nga po yung tungkol sa Black Knight or Dark Knight Satellite. Maraming salamat and more power. na Natalakay na natin ang Dark Knight Satellite na ito. Pero uulitin natin ang paksang ito para kay Luigi, no? Lagyan natin ng uh, parang marka ito. Sabi ni Mark Apilado, pakisuri nga ang picture na may nakuna na multo sa Taiwan sa boarding house na nilipatan ng pinsan ko. Nagpicture sila tapos kasama niya. Tapos tinignan nila yung picture, nakita lang may lumabas na multo. Hantayin ko ang kasagutan ninyo. Salamat at more power sa kasindak-sindak. Uh, nakakasindak ang picture pero siguradong alam ko na ang sasabihin ng lahat ng mga makakakita nito. Sasabihin nila na ito ay gawa-gawa lamang. Dahil una, merong maliwanag sa ulunan na parang ito ay pantakip sa Photoshop. No, pangalawa, parang merong mga guhit na ito ay galing sa isang frame. Pangatlo, tinakpan ng mga sinampay ang bandang ibaba. Kaya parang ito ay uh, Tsaka di ba may Photoshop mga lamang. online app na pwede mong lagyan ng mga nakakatakot. Parang ito ay application pero uh-huh. hindi malinis ang pagkakagawa kasi nakikita pa yung frame na pinanggalingan ng original na picture ng babae na akala mo multo. So, pero ipapakita ko pa rin dito sa lahat ng mga tagapakinig natin para sila nang magsabi kung ang picture na pinadala ni Mark ay authentic o hoax. Talks lamang. Maraming maraming salamat sa mga tagapakinig natin kagaya ni Harold, Heidi at Jason Bangit, kay Ana Manansala, si Pucholo, The Voice of the Philippines Gonzales, kaibigan natin ito, ang bandang Plitora at si Freddy Gomez, at syempre, napakasarap ng kanilang ano dyan, yung uh, mga luto sa mahogany sa Tagaytay, no? yung uh, pambansang adobo ni Ferdy. Tapos, uh, si Paring Budyo naman at si Maring Mersa Mulawin sa Nauhan, lagi nakikinig. At uh, si Mark Christian Madali sa Davao at saka si Cesar at saka yung kanyang pamilya lagi nakikinig sa atin yan. Maraming salamat sa kasama natin si Jurgen Miliana, Edson Santelices, si Jessica David at sa ngalan ng kasama natin si Derek Cacho, ako si Benji Felipe. Pabatiin din natin ang lahat ng kasama natin na patuloy na nananaliksik sa mga paranormal na bagay sa V8 yung bus 5 po. Kasama namin dyan si Bern, si Bon, si Jewel, si Onak, kasama din natin dito si Christine at saka si Claire. Ayan. Salamat sa inyong pakinig. Hada, magpagaling ka kung may sakit ka pa at hi na rin kay Paul. Ha? Hanggang sa muli, ako si Benji Felipe dito sa pinakakasintak-sintak na programa sa FM Radio. Salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming programa. Maraming maraming salamat po at sa mga taong uh, nagre-respond at gustong yumaman. Talaga pong asikasuhin namin ang business ninyo sa pamamagitan ng kasama natin si Benedict Agabao sa Royal Business Club. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.